sure Hud Hud suresi 123 ayet olup 12. ve 17 ve 124. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50. ve 60. ayetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Yunus suresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hazreti Hud'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa aleyhisselam gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış sonra da açıklanmış bir kitaptır. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dilemeniz, sonra da ona tövbe etmeniz için indirildi. Eğer bu emrolunanları yaparsanız Allah sizi tayin edilmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatır. Fazlasını da yapan herkese de iyiliğinin karşılığını verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'adır. O her şeye kadirdir. Bilesiniz ki onlar peygamberden düşmanlıklarını gizlemeleri için göğüslerini çevirirler, gönüllerinden geçeni gizlerler. İyi bilin ki onlar elbiselerini büründükleri zaman dahi Allah'ın onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir.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 Allah o canının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta levh-i mahfuzdadır. O hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerinde iken gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Yemin ederim ki Resulüm ölümden sonra muhakkak diriltileceksiniz desen kafir olanlar derhal bu açık bir büyüden başka bir şey değildir derler. Göklerin ve yerin altı günde yaratılması meselesi için Araf suresi 54. ayetin izahına bakınız. Arş, kainattaki bütün cisimleri kuşatan ve mahiyetini bilmediğimiz bir şeydir. Müfessirlerin bu ayetle ilgili açıklamalarına göre Allah Teala önce arşı, sonra da suyu, daha sonra da gökleri ve yeri yaratmıştır. Arşın su üzerinde olması ona bitişik olmasını gerektirmez. Nitekim göklerin de yer, yer üzerinde olduğu söylenir. Fakat bunun da göklerin yere bitişik olduğu kastedilmez. Andolsun eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler.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 Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötülük benden gitti der çünkü o bunu derken şımarıktır, kibirlidir.'' Ancak musibetlere sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve bir büyük mükafat vardır. Belki de sen müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını duyurmayı terk edeceksin ve bu yüzden de ruhun daralacaktır. İyi bil ki sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.'' Müşrikler zaman zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gökten hazineler indirmesi, kendilerine bir melek gönderilmesi gibi olağanüstü şeyler isterler ve onlar için bu inatçı ve inkarcı tavırları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi son derece üzerdi. Çünkü onlara mucize gösterilse bile bunun bir büyü olduğunu söyleyerek yine inkara devam edeceklerdi. İşte yukarıdaki ayet onların bu olumsuz tavrı karşısında Allah'ın ayetlerini tebliğden vazgeçmemesi hususunda Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi uyarmakta, onun görevinin ve bulunduğu makamın sadece tebliğ olduğunu bildirmektedir.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 De ki eğer doğru iseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin. Bu meydan okumanın Arapçayı en güzel bir şekilde kullananlara yöneltilmesi dikkat çekicidir. Daha sonra inen ayet-i kerimelerde bu miktar üç ayete kadar indirilmesine rağmen onlar buna da cesaret edememişler ve kılıçla karşılık vermek zorunda kalmışlardır. Bu sonuç Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun büyük bir delilidir. Eğer onlar size cevap vermiyorlarsa bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve zinetini istemekte ise işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.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 bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar ona Kur'an'a inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir. Bundan şüphen olmasın. Zira bu senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Bu ayeti kerimede bir mukayese yapılmaktadır. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim gibi pek parlak bir delile, bu delili tayin eden bir şahide yani mucizeye ve inançlarının sağlamlığını gösteren semavi kitaplardan biri olan Tevrat'ın şahitliğine sahip olan peygamber ile bunları inkar eden ve sadece dünya hayatından başka bir şey istemeyen bir kafir eşit olabilir mi? Çünkü bunların biri Allah'ın seçkin kulu ve Allah'a inanmış, dolayısıyla dünya ve ahiret saadetini kazanmış kimsedir. Diğeri ise inkar etmiş, dolayısıyla ebedi azaba müstahak olmuştur. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar kıyamet gününde Rablerine arz edilecekler. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler.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 Onların Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar gerçekleri ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı. İşte onlar kendilerini ziyana uğrattılar. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitti. Şüphesiz onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bu iki zümrenin müminlerle kafirlerin durumu kör ve sağır ile gören ve eşiten kimselerin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Surenin buraya kadar olan bölümünde itikatla ilgili esaslar, Kur'an'ın mucize oluşu, inanmayanların ahiretteki durumları, cezaları, buna karşılık inananların mükafatları anlatıldı ve onların cennet ehli oldukları bildirildi. Nihayet bu iki zümre deli bir teşhis ile insanlığın tefekkürüne sunuldu ve onlar düşünmeye davet edildi.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 Onlara ben dedi sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. Mele kelimesi ileri gelenler, eşraf, elit tabaka anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'e dikkatlice incelenecek olursa bütün peygamberlerin karşılarında Firavunvari bir tağutun ve ona akıl hocalığı yapan bir zümrenin var olduğu görülür. Zamanların her türlü maddi imkanlarını ellerinde bulunduran bu elit tabaka çıkarlarını kaybetmemek için inananları fakirlik ve zelillikle suçlama yoluna gitmişlerdir. Son peygamber zamanında da aynı olay cereyan etmiş. Ona fakir ve basit kimselerin inandıklarını bahane ederek karşı çıkmışlardır. Nuh dedi ki ey kavmim eğer ben Rabbim tarafından bildirilen açık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa buna ne dersiniz?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 Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir toplum olarak görüyorum. Hz. Nuh'un kavmi inanmış fakir kimselere tenezzül etmiyor ve onlarla beraber olmak istemiyorlardı. Bunun için Nuh aleyhisselamın onları yanından kovmasını teklif ettiler. O büyük peygamber elbette cahillerin sözüne bakarak Allah'a iman etmiş. Allah katında değeri olan kimseleri yanından kovacak değildi. Ey kavmim ben onları kovarsam beni Allah'tan onun azabından kim korur? Düşünmüyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin önünde hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de diyemem. Onların kalplerinde olanı Allah daha iyi bilir. Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki ey Nuh bizimle mücadele ettin ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. قال إنما يأتيكم به ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه ربك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Nuh dedi ki onu size ancak dilerse Allah getirir ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve nihayet ona döndürüleceksiniz. Resulüm yoksa bunu uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu uydursam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzak Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak.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 Kavminden de ileri gelenler ise yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki eğer bizimle alay ediyorsanız iyi biliniz ki siz nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve sürekli bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de Sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki canlı çeşitlerinin her birinden ikişer ile boğulacağına dair aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Malin sular coşup yükselmeye başlayınca kısmını tandır, tanur kaynayınca şeklinde çevirenler de vardır. Müfessirler tandırın kaynaması çeşitli şekillerde tefsir etmişlerdir. Son asrın müfessirlerinden Muhammed Hamdi Yazır Hazretleri Nuh'un gemisinin alel ade yelkenli bir gemi olmayıp buharlı bir vapur olduğuna işaret etmektedir. Buna göre tandır kaynadı demek vapurun ocağı yandığı ve hareket haline döndü demektir.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 Nuh gemiden uzakta bulunan oğluna yavrucuğum sen de bizimle beraber bin kafirler topluluğu ile beraber olma diye seslendi. Hz. Nuh'un oğlu babasına iman etmemişti. Nitekim babası inananları gemiye bindirirken o ayrılarak bir kenara çekilmişti. Diğer oğulları Ham, Sam ve Yaset babalarına inanmış ve onunla beraber gemiye binmişlerdi. Türk milleti Yasef'in Türk adındaki oğlundan türediği rivayet edilir. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım dedi. Nuh bugün Allah'ın emrinden, azabından, merhamet sahibi Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Bu ayete şöyle de mana verilmiştir. Bugün Allah'ın esirgediklerinden başkasını onun vereceği emirden koruyacak kimse yoktur. Nihayet ey yer suyunu yut ve ey gök suyunu tut denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi Dağı'nın üzerine yerleşti ve o zalimler topluluğunun canı cehenneme denildi. Nuh aleyhisselam Rabbine dua edip dedi ki Ey Rabbim şüphesiz oğlum da ailemdendir.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 Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Bu ayetten anlaşılıyor ki insanlar arasındaki yakınlığın asıl sebebi din birliğidir. Allah'ın dinine iman etmiş ve peygamberine iman edip tasdik etmiş kimseler birbirlerinin manevi akrabası, yakını ve dostlarıdır. Bunların aralarında manevi bir birlik vardır. Müminlerle kafirler ırk bakımından birbirlerinin akrabası olsalar bile bu akrabalığın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Nitekim Hz. Nuh'un oğlu babasına inanmadığı için Allah Teala onu Nuh peygamberin ailesinden saymamıştır. Halbuki Hazreti Peygamber aralarında hiçbir nesep bağı bulunmayan Selman'ı kendi ailesinden saymış ve Selman'ın minni min aileti buyurmuştur. Buna karşılık özellikle Bedir Harbi'nde birçok sahabi en yakınları olan babalarına ya da oğullarına karşı savaşmışlardır. Nuh dedi ki ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Denildi ki ey Nuh sana ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Kendilerini dünyada faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç sabredip sakınanlarındır. Bundan sonra bir başka peygamberin kavmine hakkı tebliğ etmek uğrundaki mücadelesi anlatılmaktadır.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 Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. sizin ondan başka Tanrınız yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz. Ey kavmim! Ben ona peygamberliğe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratandan başkasına ait değildir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim! Rabbinizden bağış dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki üzerinize göğü yağmuru bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki ey Hud sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözlerinle tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecek de değiliz.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 Hud dedi ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ondan başka taptıklarınızın hepsinden uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana muhlet vermeyin. Ben benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü yürüyen hiçbir varlık yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Allah'ın her varlığın perçeminden tutmasından maksat, her varlığın yönetiminin, hüküm ve tasarrufunun onun elinde olması, onun kudret ve iradesinin bütün varlıklar üzerinde mutlak ve kesin bir surette müessir olmasıdır. Allah'ın doğru yolda olması ise onun hüküm ve tasarruflarının tamamen doğru, iyi ve adalete uygun olması, Allah'ın haksızlık ve zulümden, yanlışlık ve hatadan münezzeh olması demektir. Eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki benimle size gönderileni size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavim yerinize getirir de ona hiçbir zarar veremezsiniz.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 Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve inatçı her zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Biliniz ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Şunu da biliniz ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Nitekim El-Hakka suresinin 6. ve 7. ayetlerinde bildirildiğine göre Ad kavmi yedi gece sekiz gün devam eden şiddetli bir kasırga ile helak olup insanlar ağaç gövdeleri gibi yerlere yıkılıp kaldılar. Bundan sonra da Salih Peygamber'in Semud kavmine karşı verdiği mücadele anlatılmaktadır. Semud kavmine de kardeşi Salih'i gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra da ona tevbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır.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 eğer ben Rabbimden verilen apaçık bir delil üzerindeysem ve o bana kendinden bir rahmet peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'tan onun azabından kim korur? O zaman siz de bana ziyan vermekten fazla bir şey yapamazsınız. Ey kavmim! işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Onu bırakın. Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Rivayet edildiğine göre Salih aleyhisselamın kavmi ondan mucize olarak kayadan deve çıkarmasını istemişler. Hz. Salih de onlardan iman edeceklerine dair söz aldıktan sonra namaz kılmış, Allah'a dua etmiş ve mucize olarak büyük bir kayadan bir deve çıkmıştır.'' Sonra bu deve kendisi gibi büyükçe bir yavru doğurmuştur. Fakat kavminin pek azı iman etmiş. Diğerleri yine kafirliklerinde devam etmiştir. Fakat Semud kavmi o deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehdit edi. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık.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 Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılan Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri gelen elçilerin Cebrail ve beraberindeki iki melek olduğunu söyler. Bu iki meleği Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilmiştir. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayakta idi ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakup'u müşteredi. قالت يا بينتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirildi. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri gelen elçilerin Cebrail ve beraberindeki iki melek olduğunu söyler. Bu iki meleğin de Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilir. Ellerini yeme uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz.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 قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد İbrahim'in karısı olacak şey değil. ben bir koca karı, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Müfessirlerin izahına göre o sırada İbrahim aleyhisselam 120 yaşında, hanımı ise 90 yaşındaydı. Melekler dediler ki Allah'ın emrine şaşıyor musun ey ev halkı? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başladı. Çünkü Hazreti İbrahim İnkarcılara gelecek olan umumi felaket ve azap, Lut aleyhisselam ile ona inananların da başına geleceğinden korkuyor. Bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyordu. İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biriydi. Melekler dediler ki ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir ve onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onların yüzünden üzüldü ve onlardan dolayı içi daraldı da bu çetin bir gündür dedi. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiği o günde Lut aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Araf suresinin 80. ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık yaygın idi. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut ey kavmim işte şunlar kızlarımdır, onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Bazı tefsircilere göre Hazreti Lut'un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından Maksat kendi öz kızları değil kavminin kızlarıdır. Çünkü onun sadece iki kızı vardı. Her peygamber kendi kavminin büyüğü ve manevi babası sayıldığından Hazreti Lut işte bunlar kızlarımdır demiştir.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 Lut aleyhisselam keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Melekler dediler ki ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geriye kalmasın.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 O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka Tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın.'' İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin ve ma ana aleykum bihafiyah قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فيه أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسناً وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل توكلت وإليه أنيب Eğer mümin iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Dediler ki ey Şuayb babalarımızın taptıklarını, putları yahut da mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. Dedi ki ey kavmim eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yapmak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar islah etmek istiyorum. Fakat Başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. Bu ayette bir peygamberin en önemli vasıflarının sıralandığını görüyoruz. Her şeyden önce peygamberler Allah tarafından kendisine veya kendisinden önceki bir peygambere gönderilmiş bir deliyle yani vahye dayanırlar. İkincisi peygamberler ümmetlerine tebliğ ettikleri şeyleri her şeyden önce kendi nefislerinde yaşarlar. Sözleri ile özleri, kalpleri ile amelleri birbirine uyar. Ümmetlerine tebliğ ettiklerine muhalif davranmazlar. Üçüncüsü, peygamberler birer islahatçıdır. Onların görevi yapmak, düzeltmektir. İyiliğin hakim olması, insanların doğruya ve iyiye yönelmesi için elinden geldiğince çaba göstermesidir. Dördüncüsü, peygamberler sadece Allah'a güvenir ve dayanırlar. Başarının yalnız Allah'tan geldiği hususunda hiçbir şüpheleri olmaz. Bu sebeple de Allah'tan başka hiçbir kuvvete ve desteğe sahip olmasalar bile yine de ümitsizliğe düşmezler.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 Lut kavmi de sizden uzak değildir. Yani onlar da sizin zamanınızda yakın bir zamanda helak oldular. Dolayısıyla helak olanların zamanca size en yakını olanlardır. Ya da küfürde, kötülüklerde ve helakı gerektiren şeylerde sizden uzak değillerdi. Bu sebeple helak oldular. Onlardan ibret almalısınız. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Dediler ki ey şuayb söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ve içimizde seni cidden zayıf, aciz görüyoruz. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin.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 Ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın geleceği, şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında göreceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim. Emrimiz gelince Şuayb'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında dizüstü çökerek kaldılar. Sanki orada hiç barınmamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak oldu. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi de Semud kavmi gibi nasihat dinlemedikleri için korkunç bir ses ve gürültü ile helak olmuşlardır. Bunların cezalarının aynı olması kötü ahlak bakımından birbirlerine benzediklerine işarettir. Nitekim Allah'ın rahmetinden uzak olmaları için her iki kavme de aynı beddua edilmiş ve Medyen kavmi bu hususta Semud kavmine benzetilmiştir. Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar Firavun'un emrine uydular.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 Varacakları yer ne kötü yerdir. Yani Firavun nasıl ki bu dünyada kavminden inkarcı olanların önüne düşmüş, onlarla Allah'ın Resulü Hazreti Musa ve onun tebliğ ettiği hak dine karşı Yine nasıl ki Allah'ın peygamberini takip edip yakalamak için kavmini arkasına takmış ve nihayet kendisi denize düşmüş. Onların da boğulmasına da sebep olmuşsa aynı şekilde ahirette de kavminin önünde olarak hepsi birden cehenneme sürüklenecektir. Onlar burada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. Ey Muhammed! İşte bu halkı helak olmuş memleketlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan bugüne kadar izleri kalan da vardır biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Onlara biz zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. ziyanlarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı.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 O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün bütün mahlukatın hazır bulunduğu bir gündür. Biz onu kıyamet gününü sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz. O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahtır, kimi de mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların öyle feci nefes alıp vermeleri vardır ki Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça ateşte ebedi kalacaklardır. Çünkü Rabbim istediğini hakkıyla yapandır. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç. Gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu nimetler bitmez, tükenmez bir lütuftur. Bu ayetlerde sayılı müddetin sona ermesiyle gelecek olan kıyamet gününden ve bunu takip edecek olan ahiret hallerinden bahsedildiği için buradaki gökler ve yerden maksat dünyanın değil ahiretin gökleri ve yeridir. Çünkü İbrahim suresinin 48. ayetinde o gün yer başka bir yer ile gökler de başka göklerle değiştirilir buyurulmuştur. فلا تك في مرية مما فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير O halde onların tapmakta oldukları şeylerden bu şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Çünkü onlar ancak daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Fakat onda ihtilaf ettiler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı elbette onların arasında hüküm verilmişti ve işleri de bitirilmişti.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 Aşırı da gitmeyin çünkü o sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir. Eshab-ı kiramdan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayetten daha şiddetli bir ayet inmemiştir. Resulullah buyurmuştur ki beni Hud suresi kocattı. Çünkü bu surede ona emrolunduğun gibi doğru ol denilmişti ve bu kolay bir şey değildi. Allah Teala yalnız ona değil, onunla beraber müminlere de istikameti emretmektedir. Zulmedenlere meyletmeyin sonra size ateş dokunur.'' Cehennemde yanarsınız. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra ondan da yardım göremezsiniz. Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kılın. Çünkü iyilikler kötülükleri, günahları giderir. Bu öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Tefsirlere göre gündüzün iki tarafındaki namazlar sabah ile öğle ve ikindi, gecenin de yakın saatlerindeki de akşam ve yatsı namazlarıdır. Ayette belirtilen iyiliklerden biri de beş vakit namazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ne dersiniz? Sizden birisinin kapısı önünde bir ırmak bulunsa da her gün beş defa onda yıkansa kendisinde kir namına bir şey kalır mı? Esap hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte beş vakit namaz da bunun gibidir ki Allah o sayede bütün hataları aratır. Ey Muhammed! Sabırlı ol çünkü Allah güzel iş yapanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler bulunsaydı ya. Fakat onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kimse müstesnadır. Bunlar görevlerini yaptılar. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten günahkar idiler. Halkı iyi olduğu halde Rabbim haksızlıkla memleketleri helak etmez. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وجاءك في هذه الحق وموت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون Rabbin dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini buldu. Tefsirler ayette geçen lizalike bunun için sözüne iki türlü mana vermişlerdir. Zaten Rabbin onları bunun için yani ihtilafa düşmeleri için yarattı veya zaten Rabbin onları bunun için yani rahmetine nail olmaları için yarattı. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın biz de gerekeni yapmaktayız. Bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı sırrı yalnız Allah'a aittir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona dayan. Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Ayette ibadet emrinin hemen arkasından da tevekkül emri gelmektedir. Çünkü kulluk ancak tevekkül ile yani sadece Allah'a güvenip dayanmakla kemale ulaşır. Bütün işlerde Başarıya ulaşmak için esbaba tevessül hususunda elden geleni yapmakla beraber başarıyı Allah'tan beklemek ve sadece ondan yardım dileyip ona sığınmak aynı zamanda da imanın kemaline de alamettir.''